Dievs klauvēja tikai pie pazemības sirdsdurvīm. Reiz, pirms daudziem gadiem, kāds meklētājs devās uz tikšanos ar izcilo indiešu skolotāju Svāmi Bhaskara Nandu un uzdeva dažus jautājumus. Bhaskara Nanda atbildēja uz katra jautājumiem, bet šim meklētājam neatbildēja. Tā vietā viņš meklētāju norāja un teica, lai tas vācis prom. Visus šokēja skolotāja rīcība – un meklētājs atgriezās mājās ļoti bēdīgs. Naktī viņam bija sapnis, un sapnī svāmim Hasgarananda ar vislielāko iejūtību atbildēja uz viņa jautājumiem. Nākamajā dienā visu cilvēku priekšā meklētājs pastāstīja, kāpēc skolotājs neatbildēja uz viņa jautājumiem. Visi uzdeva jautājumus ar lielāko patiesumu un pazemību, taču viņš tos uzdeva ar lielu lepnumu. Tāpēc Svāmi Bhaskarananda tā vietā, lai atbildētu uz jautājumiem, viņu norāja. Tajā pašā naktī Svāmi Bhaskarananda viņam piedeva un atbildēja uz jautājumiem sapnī. Meklētājs bija ļoti gandarīts ar atbildēm un ļoti pateicīgs par to, ka Svāmi Bhaskarananda izgaismoja viņa lepnumu. Lepnums šķir, pazemība vieno. Lepnums ir akla cilvēka vīzija – Pazemība ir dievcilvēka redzējums. Skolotājs zina, ka meklētājs nevar saņemt neko, ja viss, kas viņam pieder, un visa viņa būtība ir lepnums. Pazemība ir uztvert spēja vārda tiešā nozīmē. Pazemība aicina Dievu radītāju un Dievu radību savā mūžam augošajā dzīvē un mūžam lidojošajā sirdī.